hubiese gustado que el sortu siguiera siendo ilegal. Pues te jodes y bailas. Y esto de que un alcalde de Bildu ponga dinero a disposición de una película para exaltar a los de ETA es consecuencia de haberlos legalizado y de que otros los han dado por buenos. Y solo ha servido para que se engordasen más, para que creyese que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Si hoy hay esperanza es porque hay de partidos. Todavía no sabemos qué animal es y por supuesto de aquí mandar un mensaje de tranquilidad y, de sosiego porque en ningún modo parece ser peligroso. Que aprendan los ciudadanos diputados y el conjunto de los vascos, donde está el PP por medio, proponiendo las propuestas rupturistas, radicales y de la edad de piedra, y esto se va a parar de las basuras gracias al PP. Odoraman emititzen Odoraman Ez gara zure zeluderra bozgara jura agerturatzeak atik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten. Zera honek ez, sekulako, abezka iztoitze likaragarria ematen du, baina... Hau da, ez da, zaitezte pasaiak. Komeni ez aile gauza ez da, gizon burutsu horiek militarrek, poliziek eta gobernuek egin dezatela ez ikusiarena. Bai, horai askozen hau betu lertzen diatzena. Neure burua izbera nikoa. la vida zen garaia horrela Zai oh, bat joa zira honera mateko Ola oh, zune harrian hemen eh, Udara, udara gaude laguno oh, Udara eldu da, bai Luis, de freskita da una Bai, bai, bai Egia zan beroa dagoen panorama politikoa Oh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai Itxasertzean, itxasertzearen Kresala eta eta eta giro berexia Eta brisa marabillosoa, hau Disfrutatzen, baina bai, egia da Ia da Euskal Herri mailan, gauza, bero da bitzala Eta, bai, ez bai, ez, ez, ez, hemen bezala. Bo, entzun du, guantanito, entxe bertan, ze kabreoak da, bilen, eh? Eta, eta, eta justizia ministroa, eh? Bai, gizon, gizon, ben, serio nege, bota duena, jesuz, maeta, jose. Eh, ze daukaten, ze, ze, daukaten, Euskal Herrian zabaldu dadin. Baina, hori, hori, hori, hori, hori, Mm, bai, bai, bai, justizia ministra esaten justizia bai, ministra, bai. Bai, batian bakizu, honek ba, eh, gorritxo ei eh, alako keinuak egiten zizkien, eh, enrollatu paper hori egiten zuen, eh, deko ah, Bai, enrollatzeko seme honek, smoking papera bezala Bai, bai. Bai, enrollatuta egiten zuen. Bai, orain gizon mm. bakizu, ba, ba, Marianitoren atzetik berak eh, hartu nahi ah, duela testigoa, bai, eta bai, bai, bai, marianito, marianito bai, ba, sektario guztio Eusako politika egiten dabile Eta, eta bai, bota du, bota du Hasta kide hori, baina, bueno Hasta kide hori botatare, eta gutxi izan badare Botu bakarra izan badare Egin jazan, ba, e, e, Euskal Herriko Ba, hainbat eta hainbat e, Ba, boska emale bo, Boska emale, que izan gudu Boska, boska edari Eta, eta, eta, eta, eta, eta, Bozka, bozka eta, Bozka daleok sortu edarri, edari bai, Por cierto, gure, gure, gure alderdiaren asuntoa nola dago. Eh, ze esan du, hendik, konstituzionalean dago, ez da bultaka, baina guriari guri ez dira. Ba, ez dakit, ez dakit zen, kadaber uste te... Ba, bueno, en, en, ba, gizu, gure patrozinatzaia, ba, ba, ba, ba, gaitu Horun ez daki gure bai, bai, bai politiko hori egin behar genuen Arrazi inguru, inguru, inguru izu herri politxontan, lasaitasun ontan Eta nio hendik ere alako gaiekin eta alako hame ez Lastu ditzagon, ez ditzagon, Ondo gauden, ben, azkenean, ondartzan Gure da eh, bai, ba, bai. gogoratu gure imeia matxura buruan noski, zuen zuen gidoia. Bai, eh, entzule maiteak ez dizuegu esango hori, bai, noiz eh, nondik ari garen egiten saio hau, eh? entzuten duzuen soinuarekin nahikoa izango duzu, eh? eh? zein Euskal Herriko puntetan zein Euskal Herriko ondartzan gauden jakiteko. Bai, baina, baina hori, lehenago, behar dugu eh, gidoia, ba, gidoi bat. Eh? Ah, bai, bai, bai, eta, eta, gidoi kakotxa, kakotxa puntu gidoia, ez gidoia, paper, eh, historieta, historieta behar gorko eta, eta zuei esker hemen ari gara egiten erratxa jontan bai, ba, ba, matxura buruan abildua gmail.com elbidera bidali ez zuten e, Gidoia gaur gaur zaino bidali gu, matxura? Ba, bera, bera, mardula gainera, eh, gaur mardula Horri ah, alde osoa daukagu Zena mardula? Eh, mardula, ez, ez, ez, ah, eh, gidoia, gidoia Ah, gidoia, bai, bai, bai, bai Potoloa, potoloa, horri alde osoa bat Bai, eh, alde batetik, alde batetik, mm -hmm. bai Baina eskerrik asko e, e, e, eh? Baina horri hori doblatuta duzu, doblatuta dago Ah, bai eh, eh Ba, bueno, horri bai, bai, bai, eh, erdi Orduan, baina, dina bost Ahi ba, hau zuretzat, orduan Erdi hau zuretzat Vale, vale, vale. Tira, baina, ala ere, nik uste, nik uste, ordu beteko saiotxo, hau betetzeko, nahiko txoa izango dugula, gidoi honekin, eta, eta, eh, mi esker, nik eta behin, ba, gure eta laguna, wei, eta fallatik, eh, gora, ribera, Riberatik tik bidali gute gorkoan a ver. ba, bi linguzuk, bidali bai, ah. damaso erosle, Eta ah. tirso korrista Bai, ba, bai, biak, bai, biak naiz eta tafailakoak diren Naiz eta, ba, bueno, ba, ba Nafar, ipar, e, eh, egualdeko markatu o, Oi, eh, hortan bizi diren Ba, be, biek daukate, agian horxeatik Ba, e, sorosle izateko ametsa Hori zer da, moja bat, ez? Ez, zorozlea dira, ez alditzu zikusi zikula ondartzen e, e, eh, eh, eh, buruan maitea. Nola, nola ten diren tipo batzuk, em, e, normalian erdi bilusik, edo eramatu dituzten, em, zea, bo, tipo eta tipa, eh? Ah, bai, bai. Gorriz jantzita joaten dira, eta bakizut, e, prismatikoekin ibiltzen dira. Bai, e, espiak, espiak, bai, edo. Hauen lanan han ikuste dala txibatzea, norbaitek, ba, mm. ba, edo, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba hori biltzen dira, es, eh, bai, jendeari begiratzen bere presmatikoekin. Ba, baskerrik asko, eh, ba, Hauetako Bai, eh? hauetako, bai, bat izateko, osea, esperantza dute, damaso, damaso Rosle eta Tirso Socorristak eta bidali guten eh, gido gido On, on, Eskerrik asko, eskerrik asko Eskerrik asko, eskerrik asko, eta bueno, ba, hementxe gaude, eh. Eh, ba, bueno, eh, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Erea, bakizu. Ah, ba, bueno, ba, e, bai, eh, e, ere bat e, dute, bai, klinika berreko gure lagunek. Bai. Eta e, guri ere, e, e, e, oporretara e, bidali gaituzte. Ondartzara. Ondartzara, hemen, gaude. Bueno, gu bakarrik ez, eh? erean esan badegu ekipo teknikoko gainontzeko kideak ere, bueno, onera bidali e, ditu. Bai, klinika da berrek. bueno, bai. Ona, ondartzara ere, bai. Bai, egia esan, aitortu behar dugu, ba, e, gure entzulek jakin behar dutelako, ba, txarto, gaizki, pasatzen ari direla gure <clears throat> lankideak. Bai, bai, bai, e, bai. bikide gehiago daude gurekin, ez bai. bak bai. eh, IBM lau sorti zei, eta Pentium bigarrena irurion megartziora. Ai, Ose, ba, ze, arazoa da zen. Oh, eske, ba, batetik area sartzen taiela, eta eta bai. neko gaizki daudela, bere honekin, ere. Bai, ba, jo, seguro. Eta, bueno, gainera, olatuak eh, talka egin dienean, ba, busti egin dira. Ze, olatu talkarekin kulturi, kulturizatu eh, egin dira, o... Eh, keba, ah. keba, ah. busti egin direla, esaten dut. Ah, ba, ba, ba. da, hau, hau, ez da pizten. Bueno, ba, lasai, erabili beharko dugu bertan daukago material guztia, Eh? Hemen, a ber, a ber, zer dago Vale, Baletina hortan, a ber, begiratu, a ber.

ver, a ver, a ver, Zerdan, eh? Jo, ba, tio, hemen jartzen, hemen jartzen du desfibriladore bat De ser Desfibriladore bat dela. Ah, ah. Bai, a ver. A ver. tío. Ze, barkatu, Ui, ui, ui, ui, lasai, eh! Eh, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, lasai, Bai. Bueno, ba, ez hartu eguzki gehiagi. Eh? eh, be, bestela kobratzen hasi barko gara, eh? Bai, bai, bai, bai. No. Eh, eh, lasai, ez gara la... Lasai, eh? Las, ez da segretatu. Eh, lasai ba. lasai egon. Zuen segurtasun edako gaude hemen, lasai, lasai. Bai, bai. <coughs> bai. bueno, lagunok, bai, bai. Orain, pertsona ardura, ardura txoa garela esan baregu. Eh, bai. bueno, zaiatzen egera gure be, beste lentalde teknikoko beste bikide bai. de ordena gaio hauek esatzen, baina... Bai. oso pertsona ardura txoa geha. Uh mhm. -huh. Lagunok, orain, ondartzako soroz gara. Gu, bai, gu, bai, bai. bai. bai. de utena. Zuek ez, gu! Gu, bai, bai, bai, bai, bai, sentitzen dugu damaso, tirso, baina guk daukagu horrentxe bertan, ba, ondartza ontan egoteko eh, begirale, eh, bezala, begirale, begirale, bai. begirale of the beach. Sokorri zela, bai, bai, bai, watch, de, de, de, de, de, de, de, vigilantes de la playa, esaten zen hori, eh, eh, vigilantes of the beach, begirale of the beach. Bai, bai, bai, eh, eh bai, eh, klinika berrekona ekarre gaitu, eta ez azut dela pentsa sorosle izateko, eh, ona el lugarela eh, edozi moduan, ez, ez, ez, ez, ez, eh, bi kursillo intensibo eta oso potolo egin ditugu, eh, sorosle izateko, hogei minutuko bi kursillo Potolo oh, ya, tarte, bueno, eh, Tartea maiketakoa bai, Bigarren gara ez ginen heldu lana genuelako Baina mm, bat bintzat egin genuen Eta eh, jendearen bizitza e, gure eskuetan dago Hori da Eta, eta horrek ba, ba, bai, bakizu, e, ba, eh, ba erantzukizun bat e, dauka Eta mm, e, badago la baldago norbait munduan eh? Komen igarriagoa bai. Gu baino lan honetarako eh? Bai. Eh, eh, gu baino hobeto jendearen bizitza zaintzeko Oberenak zenbat urteko esperientzia da dar magun ya gañean, eh, jendeari laguntzen. Urte, ba, experiencia pilla ahora, tio. Oh, pues ni guatzen ese dies, y miren eskontzan, eh, no la bai. salva tu unión visita Venosa Barí. Guatzen sea. Ah, y billeren Jo, y billi, billi, por cierto, es aquí tenen chanegon, eh. Y billi, esa esa la torre, y billi. Es no ni billico da. Jo, ni billico da. Zerbertatu ba, zen, zen zer, ba, langostino batekin, hor, eh, ba, ba, gizu, langostino puska jartzei justen eskontzetan, eta kontrako ez joan zintzaion, horri gintzen nio, lapuntzen, ba, gizu eh? eh, Zer nion, Hemlitz egin zen nion?

Bai. Zergatik eh, diazun ba, jemlitxea arotza zen oh, eh, baina, Horretarako eh, Ez dakite, erlazio sakon bat eduki, Iber, dezume, ez que, a ber, a ber, ez du izutu lertu A ber, atzitik Ez du izutu ulertu nik zuri o, Zergatik a jemlitxea arotza den, oze, ostia baina bueno, bueno, Ez du bueno, ezagutzen teknika hori ba, ba, ba, Teknika ezagutzen teknika Nire, ala jarri nitzan, bai, atzente jarri nitzan Jon, eh, horrela jarri nitzan, eta Eta indarrez ere bai, baina, baina, baina, atzarekin ez Ez, ez, atzarek ez Ez, ondoko lokalean Ba, obrak bai. egiten edizirela eta metro Terbiko taula bat ¡Ah! a ¡Hostia! Baina, behintzat, ataskoa libratu zenion, ez? Eh, eh. Kontra kostera ba, egiteko ba, ba, zenion, ez? Eh? Bai, bai, bai, bai, langostinoa atela baina, baina ondoren amairu egun eman zituen inkostiente, gizon gizar jonek. Baina, e, denok gogoratzen dute, ba, nire maniobraren azkartasuna, eta askotan eskertu dut idate. E, komatik atela zenean, bat ipat. Haze aurpegia hakeratu zeta, ego. <laughs> bueno, bueno, bueno, guemen gauden bitartean, eh? Bai. jende oso arduratxua eta esperientzia duna, bai. eh? Guemen gauden bitartean, jendea lasa ibil daiteke arrisku gabe, mendikan. Bai, ez dago arriskurik, ez dago arriskurik. Ez zaitez debre eta da, zai asko. Aiba, aiba, begira, eh. frisbee bat. Zez, aiba la, hostia. Aiba. Ui? Eta eh, eh, zeinena denau? Oh. Ah, ah, beitu, beitu, beitu. Hor dago aurra bat, horra hau da bat. Baitu, baitu. Ah, bai, bai, bai. Eskua txatzen ari da. Ah, Artuko dut, bai, bai. Bera bai. izango da, eh? Buelta jozu aurrari. A ber, eh, eh, jozu, eh, eh, eh, eh, eh, Aurra, arantxe doa, eh? Aizu, aurra, nola, nola hartzen da, horrela bai, hartzen bai, da. Baitu, e, egin Mironeko diskobolo berezia. E, ez, ez, ah, ah,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 Itxoin, itxoin, itxoin, itxoin, itxoin, itxoin, itxoin, itxoin, aurrera voltatuko zaitut, eh? Aurre, Ya está, ya está. Hala, frisbee eh? aurra! Aurra!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 zer nahi duzu, ostia, ninja bat, beltzez, zer nahi duzu ninja jauna, esan duzu hori kaputxa horrekin, ninja? Balkatu, balkatu, balkatu, hau nerea da. Balkatu, balkatu eh? nazazue, nere surikena. ostia, do, ba, ostia, domo surikena. domo ninja hori. Doro Eh, bueno, ninja jauna, hau horrek dauka, hor lepoan, lepoan klabatuta daukan, hor horrek dauka, hor, baitu, baitu. Oh, oh,

bitartean, entzunitzazu, eh, bai, gure sponsoraren konbendio, interzarebazu! su. da, orain txegoaz, André, orain Tú estás preparadísimo. No riáis. ¿Cuántas elecciones ganó Franco en España? Ni idea. Ah, ah, vale. Una. Eso no lo sabía. Dos, tres. A ah, la mierda. ¿Algún río? En España no hay río, ¿no? Sin comentarios. Justo, ¿cuáles son tus expectativas económicas? Mm, a ver, repíteme la pregunta, por favor, ¿qué quiere decir? A ver cómo explica eso. Pensas eh, de Gürtel. No lo sé. Hay una pasión por la ignorancia en este país. Capital, Madrid. Alemania. Siguiente. ¿Dónde crees tú que está Castellón? Valencia, está por ahí. ¿eh? Es demencial. Dime cinco ríos. importantes de España. ¿El Danubio? Un panorama terrible, apocalíptico. Zure familia oporretara eraman nahi duzu eta ez dakizun ora joango zareten kobratzen duzun subsidio eskaxarekin? Aita, aita! Aurten Euro Disneyra eraman goa ikusu! Ez gendera gelako guztia dira! Ez gezkatu, Ez asaldatu! Ez astoratu! Ez artigatu! Ez natural, hombre, tanki! Zemendago! Klinikakakakakadaber Virtual Holiday Simulator! Gure aholkuak jarraitu eta zure familiak zure bizitzako porra lila saiera emango dizu. Eta inoiz baino merkiago! Rezibia en entruke bakarri! Hola men jarraitu bergo pausuak! Lehenik eta behin, emaio berri ona zure senidei. Prestatu zaitezte eta hartu gauzak, Euro Disney iragoaz! Bai, azkenea! Baina, baina, Vicente, zer egin duzu? Esai da zuegia! Banku bat atrakatu duzu edo? Kiba, emakumea, egin maleta eta ez gezkatu! Vicente! Ezagutzen garela, Vicente! Kotxean daudenean, emaiezu dastatzera gure azken aurkikuntza! Sopapon forte pilula miragarria! Ea ba, dena prez, ba, atera baino lehen, zorabiaren aurkako pilula hauek hartuko ditugu. E, kotxe bidai luzea egin behar dugu Parisera nio eta badakizue. Baina gu ez gara inoiz kotxean zora bihatzen. Hori, Frantziar errepidetatik etzaretelako ibilina. Ez dakizu ez zein biurgune txuak diren. Venga, hartu, hartu pilulatxoak. Hame eman. Zure semeak sopapon forte pilula miragarriak hartu ostean, loaldi luze eta paketsu batean zartuko dira amabostegun baino lehenago esnatzen badira, dirua bueltatuko dizugu, era bat bermatuta. Gure semea koeratu, eta klinika kakakakadaber virtual holiday simulator kasete zinta jarri. Produktuaren kutsan topatuko duzun azken teknologiako gualmana eta aurikularrekin. Kasete zintan, Ludoviko doktorearen sistema erabiltzen duen Disneya bestien bilduma errepikakor bat dator grabatua. Vete ahora mismo a la alacena, Chip. Deberías estar acostado. Algo entre los dos. Cambia sin querer. es natzen Even diren erako Zure semeek ezingo dute Disney Faktoriako abesti bakar bat jasan Betirako gorrotatuko dituztena Euneko eunean bermatuta Gainera, beste euro euron truke bakarrik Azken, edo azken aurren, teknologiarekin egindako Ninikakakakadaber, false picture photoshop Programa miragarriari esker, lagunei erakusteko nahi dituzun argazkiak egingo dizkizugu. Begira, begira, hemen iguazuko kataretetan gaude. Eta, zein da zure ondoan dagoena? Ah, ah, bai, bai, hau, hau presidentea da. Berak erakutsi zizkigun, bai. Ah, Chavez? E, eta, eta ondoan duzun besti hori? Ah, hau, hau, aspaldiko lagun bat da. Juliana Sanz. Eh, jo, eh? Azio porrak eman dituzun? Ez eduki zalantzari! Klinikakakakadaber Virtual Holiday Simulatorri esker Esanagur betirako zure oporrek sortzen dizkizuten buru hauste Ze aurrak, nora joango gara aurten oporretara Euro Disneyra berriz! Gogoratu! Nirik eta ber Virtual Holiday Simulator! Eta orain gainera, emazte eta guztiek behar duten modeloa ere kaleratu dugu. Klinika UEFA Cup Simulator Zure zanganoa lotan eduki futbolarekin kaka ematen duten bitartean Eta ez dizu telebistako futbol partidekin udara izorratuko Amabostegun emango ditu Espainiar Kirol irratza entzutera derrigortuta Ez du berriro sekula futbolean pentsatuko Klinika kakakakaberren bermearekin La jineta enrolesada asistía al rosisterio y la que hacía de camello daba saltos por el techo. Finish. Muchas gracias. dua torre txiste txiste txiste txiste machuraburua buraburua jiburudo jiburudo eskerrik andrea bendarik eskerrik eskuratzen atzeratik erbia eskerru lagunak eta tika tira terratik <coughs> Hemen jarraitzen dugu gure kontakizunarekin, bakizu gure programa egiten ondartzatik ze politxa den <laughs> ondartza, eh? <laughs> Zenbat gorputz eder eh? eta mardun laber, eh? Z zenbat modelito! Bueno. Bai. Nik esango duke, la jineta enrolesada asistia arroz estereo la kazia de camello daba saltas por el techo! Bai, bai, <laughs> arzu, arzu matxura, bai? Horein, ez duzula, eh? modelito arena aipatzen duzun hori? Bai. Enzu bai en duzula, modelito elegantea, eh? Ha, ah, fijatzea! Joder, zero lako tanga ekarri duzun, leopardo tanga! Eh? Seo, seo, sartaz zauden pillin, eh? Zer, leopard, leopardo. Leopardo tanga karri zu, eh? Ez, es ez, buruan. Hauek sí. nire gantzontzik tira. dira. Eh? eh? Ez dira leopardo, eh. Jodas. Bueno, egia ya san, eh, bueno, eh, azte, bueno, ya bete batzuk dara mazkit, garbitu gabe, baina... Jo, matxura, zer azkala, hostia! Ba, bueno, bueno, izan, Bentsa gai un atzeko partea Azkenean ez gongo baliz Parte marroia, atzene gongo baliz eta ez aurrean Tio, eh, baina, baina, tio, baina Ez aizu garbitu ez tauretatik pasan doren Ata bera itxasotik eta zipiña oso ez dalio pardo tanga bat Ba, ba nekin ba, kostalderak entozera, baina ez baino hartu bergenuela, eh, jo, eh ba, tio Bueno Ez es que, atxorren kontu, kontuarekin, ba, ba, bueno, izu, salbatzera joan geha, eta, eta, eta, eta, eta, Peta? eta, eta, bai. Bai. Tori sua, tío, a ver, el mendigo andas pospoloak, bai, se se en su que jarretzen dugu, eh. Naiz eta ondartzan... Kakazarra! Kakazarra! Hemen En jarretzen dugu, Kakazarra! Kakazarra! dios. Bai, bueno, bueno, gallumbo de badakit bai, baina tira. Ese es machula, chula, ese es pospoloak,

Ahi ba! Hau eh, errikoa da da! Pelura! Iñaki fulainak atxunga da! Zer! Eh, Iñaki! Iñaki! Iñaki, eh. bakatu! ¿Qué pasa? Balduzu zurik! Zer? Zura, noski, noski, dori, zeba, no? Ba, Es que, mira, ez, mira, petardo ez tal egin zaiguta, gero da mugada lehen que sube. por cierto, saltzen duzun gauzatxo polita buena. Pilura, kokaina, trampa, cerveza. Jo, marroi horrek, itxura, eta usai oka? Bai, bai, hau txaguanetik ekarrita. Ah, ah, ekarrita. Bai, bai. Aizu, pues, ba, eh, a ver, eh, amar gramotxo hartuko nitzkizu. Eh? Amar gramo? Eta, eta bi, bi zerbeza, bai, zerbeza pare bat, bai. Pare bat, zerik ez? Bai. Atori amar zerbeza, nela. Bai. Ara. Bai, eta, ze, ze izut, Eh, eh, eh berrogeita mar euro, tio. Zer? Berrogeita mar euro. Be, be, mar euro? Bai. Bueno, bueno, Bueno, tira, tira, klinika da berrek pe, digu, dugu, pentsatzen, tiketa emango dira zuztaba, ba, bai, Eh, bueno, mm, bueno, tira, eh, bueno Eroskiko, bai. ara Dik uste eguna pasatzeko, nahiko izango dura eta marrura kokaina, trampa Hau da, hau da gizon, eh, emprendedoria, bire, bire, bire, bire, bire, bire,

¿Eh? A un neumático da, tío. ¿Eh? Puta rueda, ¿Eh? he puesto. Dios! ¡Tengo la, Chawen! ¡Chawen la Dios! ¡Chawen la hostia! ¡Chawen copón! ¡Chawen su puta chela! ¡Chawen su puta... Pero bata, pertsona a la venga, venga, venga, mira, mira, mira, el mira, venga, Hostia, tentel hori bizikleta batekin ondarretik. lo ikusten molestatzen ari dala. Jende ondarra botatzen, baina... pertsona bat ikaratu du, dago, neko bera horretik korri ziten ikusten,

denak atera ah, Udara heldu da Ondartza guztiak betetzera ah, Ura guriana Baino eman ebaduzu Segi piztinara Ze kostale guztia dugu Gure kontrolpea

tintea bai da Gauza garestiena Andalori Miami Andalori Miami californiana. Aurren lagunak bueltan Ya Ya de anda, txirolo, pobrolo eta langabeturrotx euskal paiazo ezagunen diska berria. Ezagutu inork baino lehen, udara hontan aur guztiak abestu nahi izango dituzten abestiak. Ere, ere, ere, ere, alta kaleratu dute, ere, ere, ere, ere, amatxo ere, bai. Ere, ere, ere, ere, alta kaleratu dute, ere, ere, ere, ere, amatxo ere, bai. Kirolo, Pobrolo eta Langabeturrotz paiazoek era ludiko, pedagogiko eta divertigarri batean azalduko diote zure semei etxean duzuen egoera larria jangela sozialean Ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, jangela sozialean Ran, ran, ran, ran, ran, ran, jangela sozialean Ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, jangela sozialean Ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran Udara ontan arrakasta izango direna bestiekin Zea hona dagoen, atoko gogia, pixka bustita ez dago gogorra zeona dagoen Atzoko gian, pixka bat bustita ez dago gorra Gure paiazoak historio erabat berri batekin bueltatuko dira. Oraingoan gure lagunak atzerrira joan beharko dira lanbila. Eta aventura garriak biziko dituzte. Alemanian ez digute sartzen utzi beraz lan egiteko grezialdera goaz pikutara goaz pikutara goaz Erosi ezazu etxeko txikiei gauza garbi adirazten dieten paiazo bakarren diska. Txirolo, pobrolo eta langabeturro, krisiaren paiazoa. Ego katatu nazazu angela, txiro txiro aizan nahi dut angela. Ego katatu nazazu angela, txiro txiro aizan nahi dut angela. Ego nahi tatxoni gure diska nahi duzuela. Zazpi paiazito txiki dauzkagula eta bizitza oso gaizki da gola. Eta, eta internetetik jeste batu zue, hortza guztiak eroriko zaizki Eta peri zarratu ja torriko. egin dute, ere baten bitartez. Txirolo, pobrolo eta langabetu rotx, rotz. Errezer gortu baino lehen. Eskatzen duten eun lehenengoek pailazoak ezagutzeko aukera izango dute. Zure etxera joango direlako bazkaldu eta faltzera datozen bihaztetan. Deitu orain edo damutu betirako. Klinika kakakakakakakadaber produksionzen beste produktu bat. Amar urte zure bizitza izorratzen. Ziliki irratia Gaberu lou bat utxi garatzen lou radia mere ora matura Gasteizen Asisen Dena. Vigilar los aparcamientos de bicicletas será este verano. Ese será el principal objetivo de, los, bicipolis este verano. Que ya hacen sus rondas por las calles de la capital alax. Bigur piletako zaindariek iria hartu eta bere imposa zuten Green Capitalean. Eta hori hasiera baino ez zen izan. Laister konturatu ziren Eusko Jaurlatxirlan Gasteizeko udaletxeak edukitako ideia bikaina zela. Eta ertzantzan aplikatzea erabaki zuten. Horrela jaio ziren. Bizipi poliak! Ertzantzaren mugikortasun sustengarriko brigada berezia! Gure lekearen gurutzatuen morroskoen elitearekin osaturiko taldea! Arkaute, zazpiak after meridian! Beno, beno, hemen bildu zaitu zegu gure talde berrirako dauzkagun agente trebatuenak zaretelako. Hau da, zuen sarrerarako test psikoteknikoan Bi gurpietako bizikletare biltzen bazenek izuela esan zeruten guztiok, eta? Eh, sargentu, sargentu, bakaltu! Hai, Zera, e, nik gezurreza nuen testorretan! TANI! TANI kere! Bueno, bueno, bueno, eta ben dio, bueno, bueno, bueno, altzatu bezua mesedez orentxe bertan testean gezurra esan zeruten guztiak! Zer! Baina, denok! Denok! Zantzeta nahi ez da? Goa denok! Zantzeta! Bizipi poliak! Bizipi poliak! Elitezko ertzaina hauen trebakuntza gorra izango da. Amen, amen! Adi, ah, mesedes, adi! Ah, Krisi egoera larria dela eta... Ez tojar la txirrak, ez du gure furgoneta eta patruiako txen gasolina ordaintzeko diruna ekoa. Men, bai. beraz, gaurtik aurrera, bizikletaz egingo dituko gure irtenaldiak. aldiak. Oh, eh? Oh, oh, eh, eh, eh, bizikleta bat erakutsiko dizuet, eh? Eh, botak izan bezala, eh, bi, bigurpila edukitzen dituzte, eh? mm? Baina ikastaro amaitu arte, lagurpiletako hauekin egingo dituko praktikak, eh? Galderaren bat, Eh, elkantu! Eh? Nola gara porra erabiltzeko eskuak manilla real eraman behar bat ditugu! Galdera ona, ostindako etxea! <laughs> hori aurrera goa zertuko dugu. E, ze, bizikleta bakoitzean, bi jente joango dira, eh? pedal astintzailea eta jende astintzailea, eh? Oh. Batek eh, pedalak eta besteak jendeak astintuko ditu. Ulertzen, eh? Ah, bai, bai, bai. Ikusten duzu, eh? Bizikletak daukan otartxoa, eh? Karritxo, oie? Ba, ba, hori joango da porra jende astintzailea. Oh, Bizipi poliak! Egoera arriskutsuenei egin beharko die aurre polizia autonomikoaren talde berri honek. Ah! Ah! Sargento! Laguntza! Lazai! Lazai! Zeplen goitia! Zeplen goitia! Ah! Ay, frenoari eragi behar diozu! Nola! Hankari ebaten diateta! no! Ah. Ah. Ah. Eskuarekin! Eskuarekin! Eskuarekin! Eskuarekin! Eskuarekin! Eskuarekin! A ver, a ver, central, la ulsa, la ulsa, centrala, a ver, ves la gente más ahorita, eh, acacho, acacho, que era Gucci. Digo, digo, que, que una ambulancia, eh, agente caído en acto de servicio, repito. Agente caído en acto de servidor, eh, servición, eh, servicial, eh. Envía ambulancia, así es. ¿Perdón? ¿A, Buquer? Biziti poliak! Gure kaleetan topatu ditzaketeen egoera larrienei erantzun egokiena emateko prestaturiko taldea. A ver, central, central, Vidal y refuerzo gallego. Berrizion, Vidal y refuerzo gallego, venga. baina, amabi patrulla bilari dizkizu dagoeneko, zer ari da erdatzen ba? Joe, ze, ze gertatuko da ba, eh? hau egoera larria dela, eta bidali dizkigu zure jente guztien artean ez dago konpontzen daki egi, kantxo. Deitu arkautera, espezialista batzu behar dugu gaitxe. Espezialista? Zer ba, artifizienoak behar dituzu ehala. Ez, ez, ez, oie, ez, oie, ez, ez, baino ingeniari bat bai eskertuko gerukela, eh? Zer gertatzen da ba? Ba, nire bizikletari eh, katea atera zaiola. eta eh, joda, sargento, eta zer egin dezakegu? Ez dakit, ez dakit, eh, eh deitu zailburuari eta galdetu, ez dakit. Ah, ah, eta, eta sindikatuko eh, ea, ea zer egin behar dugun, ze agian ez da gure erantzukizuna, tenen. Errepresio sustengarri baten alde lanean. Bizipi poliak! Laster zure herriko kaleta bidegorri nagusietan! lasai, lasai. Lasai agente jauna, eh? Agente jauna, barkatu. Barkatu, eh? Barkatu, ez da berri bat. Bai, ez, bai, ez, jaya. Jakin izan polizia zinera, baina, bizikletan, ez, barkatu. Bai, jauna, bizikletan zinera. Bai, barkatu, barkatu, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta, eta guzti, ostia, jakingo genuen bizikletako hori polia zela. Jo, ez, bizikletan, tipoa, beste aies egiten, lapurra zan, baina ah, ez genekien, tio, lapurtu dolako potxe bat. Gauza, kamizatu egin ez zikuten, hau, ez ah, komiko ah. esplikatu. Arreta gehiago, arreta gehiago deitzen du, zea, tipo bat bizikletan, jendeari bondarra botatzen, eta, eta beste egisa joa horrean, bez, bez, bez, lapurra bez, zen bez, bez, bez, bez, normalian ba, ba hori Opel Corsa ekin edo edo ba, edo 18 ekin tanketa batekin acaso de bai eta e, hori ja degarria garria zan bare polizia da edo militarrak batek da ki si se telefono sandai normal eta buscar hori da e, o sea e, jaizki berroko erako eskapatu bat ba, ba. donostiko sin negozio den bat oskalo oskalo oskalo tio ei ei bitu hasu itxa itxasuan aura sei hor itxasuan zer tiburoi badawela Joder, hm? hm? joder, eta, eta, eta, jendua, jende, jende guzti hori, bere be, inguruan berila zaila, zai? Ez alde konturatzen ba? Ostia, ei, ei, megafonoa, megafonoa, megafonoa, ei, megafonoa, ei, ei, tiburoa bat dagoela, honetatik, dago, ei, tiburoa jak, atera honetatik, atera honetatik, atera honetatik, atera honetatik, atera honetatik, atera honetatik, atera honetatik, atera honetatik, atera honetatik, atera honetatik, atera 怎么老来气？ Zorzista bat dela, zuflari bat. Oro, oro, oro, tata, ni... Zene gehiago, ba, ba... Gero taula rara, goakera, baten uste, baina zer da hori, baina... Zientza itzailea, tio. Ergonomia itzailea. Ergonomia da, da, itzailea. taula bat baino gehiago, orka, oita, badea ze, zeno baten du. Olako modelo, berriak eta holako zio. Dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, ba, ba, ba, ez dakit, zer va zaizun gomendio batzuk entzuten baitugu. primeran, primeran, aizu zerbeza bat pasako dira zu, bai. Zerbeza bat itxoin. Bukatu dizaigu! Zer? Zer? Zerbeza! Bukatu egin delako! Bukatu dizaigu! Nola posible! Non dago inaki? Baina, zer ingo! Laixo, laixo, laixo, basura, baitu hor, baitu hor. Unen Zin nota ez dut. Guazen litroak entzera, hombre, noski. Nuskitxo aia idez. Hortarako gode, ez da, soroz legara. vigilatu dugu. Oh, ja, eta ez dut. Azuna, ekarri botiro Ez dutela hm. ez da segura segurazki. Hombre, agarri botiro aiek. Zuela dinari gau dateko. Mukitxoak. Bueno, bitartean egarri hau. Edaria rekizatzera, bueno, gazte hauek, eh, drogatik salbatzera joten garen bitartean, entzungo zuten, eh, batzuk. Ez dira balantzeatu izugarri eta eta eta erabateko hau. Eh, matxura, bai. Mm, frotatzen ari zara zure gaiunboekin. Ai, berkatu. E, e, ez ez, baina, baina ez aldiaz ikusten ba hartu dudala. Klinika da berren zubbeizin zenterrera joan ez edako ez handa. Ah, bai, ostia, ba, beltzara da zaude. Eh? Bai, bai, bai, bai. bai. Ostia, ordu beltza, ordu erdin, ala, ala, ala, Udara heldu da eta urtero bezala zuri zuri zaude. Beltzaran kolore erakargarri bat nahiko zenuke, baina ez duzu ondartzara joateko astirik? Ez larritu! Klinika kakakakakakadaberri! Esker, Zuk nahi duzun azal kolore hori sesio bakarrean lortuko duzu. Solarium sesio luze eta garestirik gabe. Krema eta potin jenazkarririk gabe. Ez duzu asteak itxaron behar izango. Erabateko bapateko tasuna bermatuta. Etor zaite. Klinika kakakakadaber txamuskina pasaia espa berria ezagutzera. Ibertrolak pasaian itxi behar duen zentral termikoaren instalakuntzei esker. Ordu erdiko egon egonaldiarekin nahikoa izango duzu, betirako brontze kolore duna zala bat lortzeko. Igo gure tximinia brontzea zailera eta... Eta segundu gutxitan, usain bolten anai iuna zarela pentsatuko dute guztiek. Probatu dutenek, ez dute zalantzarik. Entzun, entzun, testigantza batzuk. kolore txuri gaixo itxurako hori Eta etorri Klinika kakakatea daber Txamuzkina pasaia espa Berria ezagutzera Eh, 2000 euroren truke bakarrik Eta nahikoa ez duten Zatoz gure Santa Maria de Garoñako Klinika kakakaka Garoña Total Sunbeizin Stupid Resort Iztalakuntza berriak ezagutzera Erabat beltza geratzeaz gain, dirutza urrean duzu agilarietan, hortz guztiak erortzen zaizkizunean, deitu orain! Memelo! Deitzeko! Edo nahi hau galdu zure txera joatea! Ze, juego gara, eh? Ze uste duzu ba! Venga, deitu eta ez behartu nahi ez dugun egiten! La juventud está preparadísima. El curro más duro que he tenido ha sido peinarme. Qué pena. Yo nunca me he enamorado. Me he dedicado toda la vida a ligar. Diría que soy uno de los mejores de Newcastle. Con algunas me lleva dos días, con otras dos semanas y con otras hasta seis meses. No sé cuánto me va a llevar, pero al final siempre lo consigo. Yo tengo un arma secreta que las hace enloquecer. Mi enorme... Vale, vale. Dios mío. Quería tocarnos, es lógico. Estando así... Eso es ser muy presuntuoso y... Pero vamos, el orgullo conduce a la caída. Este es mi año, tengo 21 y me voy a comportar como una auténtica guarra. Uh, y esta es mi madre, la que se preocupa de mi ropa mientras yo me preocupo de mí mismo. Bueno, la buena, que vente, a ver, en aquí se me chela, es que no la Ia, bizitza gure eskuantza... Ba, o! Eta la saia diatzez gaui gaui eta dardzan, egon atabidatza... E, Bera, gauzatze, monkitsu goiek... Gua, atxin, diuen txuremiu! Ue! Atxin, diuen txuremiu! E, e, e, e... E, e, e, e... E, Hansen, Hansel, un pinche. La maniobra de Hansel. <laughs>

Baina, nore egiten dute elefantia, barreka. Eh, eh, ah, barreka egiten <laughs> Elefantia barritar.

<laughs> Ez pisa da izan eh? Ostia, horitza kontuz dut torrekin, tío Ostia, <laughs> guztitzen garela, tío ba, Barkarri, <laughs> ba, barrutikan olatu hain godu gu Olatu, olatu eh, eh, Olatu, olatu Gendea zer batik atzera, korekal, eh, lasai! Baitu, lasai! Venga, bestio latu bat! Eh, eh, eh, eh, e Ay, gato. Ay, no. Ay, sí, pero bueno. no, ya me miras, garela. Es, en casa donde dice, pizca sobre eh. En mi coche que usted ¿eh, Doña? Sí. Por la buena orí. Sí. Por la A ya, eso ya sabe, ya. Eso, vas morto allá, que, Ez, ez, ez, ez, bine, jan, bine, jan, hor, hor lurrean, hor, ba, ondarrean artean, hori, bolata dagoen hori, hori, atxosar bat desaldabaz. <laughs> Ba, el eh, kero delati, eh, bai, kipazar, eh, bai, edo, hostia, baina, bueno, baintzat ondarrean dago, tio. Ah, ez que, ez dago, <coughs> uretan, tio.

daukiz. Bitxia, eh, bitxia, amarre guardu eta maikakoa ditu. Eh, eh, Baina, amarre, esango izut, eh? Naiz eta ez jakin, ni normalian, oskorra egonda, bai. asko zobetu ibiltzen nahi zigerian, Euskorrez nago nien baina Bai, eh? eta Eta hori zen hoti Bai, ezen, klar Baina, bai, itxasoko gure ezin Ez de zuetan, eh? Ez Ez Ez Ez bueltatzeko Ondarrera Eta Eta beste trago bat hartzeko Horretarako Egiten de zuetan, Ez

Dago jende pila bat beren gurlant, lio. Eh, eh, jende pila bat dago tatxo horren inguru, eh? a ver, a ver, urbiltzen venga, venga. A ver, a ver, a ver, jetxe ah. gaitxe zen eh, eskalatik. <laughs> A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a A ver, a ver, a ver, mesedez utzi leku bizka bat, zorez duia gara. Laguntza behar du, arnazik gabe geratu da. Laguntza behar du, arnazik gabe geratu dala. Utsi eh, gini, eh, eh, lehen zoruzpeneko diplomilla dudala, utzi, utzi, utzi. Ez diozu, hau zaoko bat, tio. Hau abegi hau arekin egiozu, Morreo, morreo bat, diozu. Bai, tio. Ani, bai. ani, chula. venga, mala, mala, mala, mala, peste tarrasa, venga. subes de... eso Son en piñata postizos, altera la campona, vete. Hostia, piñata, baina ez du jartzen en paste Superglue 3, tres de la cosa. Jartzen dira algas. Eh, andere, barago, sustancia va entre piñata y chasteco, eh. Bueno, vente mea machura, ahora en... utzi de Zula... Ese, orte gabe, eh. Ba, agian auzoko argingo di. Erresago ta topatuko. Benetan, benetan ez topatuko toporik li lebratzeko eh biarrespiatoria. Ahí Ahí va, ahí hori ez dagoa. Eh? Kontu eskotu ah, ah, ah, vale, vale, tío. Ahí va. Ahí va Ahí va Ora, Un de Bai, bai, hori da, bai, bai, bai. Vale, agua agua, ni de agua, da, agua. Hau alda nire hau. Eh, bai, bai. Vale, vale, pues venga, sartu da, eh. Animo, zurekin gaude! A ver, aquí. <laughs> Che, che, che. Animo, buruan! Animo.

bai. Barrespetu bizgarra. Ba, eta bendeiz, zorro gutela. Eh, ah, a gutela, zorro gutela. Zorro gutela, zorro gutela. Zorro gutela, zorro gutela. Zorro gutela, zorro gutela. Zorro gutela, zorro gutela. gutela. gutela. Eta ze hostia, zure familia beti, beti denik izan duela, eta ze, pues orain ez daki, ba, abian ekarro beharko du, eh, paraguas bat, aterkian, sombrilla, sombrilla bat ekarri, sombrilla bat ekarri, no te jodas, a ver, a ver, a ya! ahí. bien. Aquí bueno. O eh, o sea, eh, entonces, de mi ya, gabeco en el corte, tío. va, va, va, eh, eh, poli eh, poli eh, Por desto, ara, euskal herriko langabetuerno porro el dieta la con, tal de admido le digo eh? eh? Por langabeturno. Oh, the better mendira edo ndartzara Gani hemen naiz geratzen Herri aspergarri hau Langabetu entzat Udara gara etxarra da Oparreta asko jota Noa monaren etxera Noa monaren etxera Ondartzarak joan beharrean Zartu hankak palanganan Langabetuaren betuaren oporrak Izaten dira gogorrak Irunik ez gozatzeko Ez bono gusartzeko Hau dara tristea langa betu arena Kajak azten dirat Eta bazkai populara Ta behintzat jaten dut ongir Eta ez da ordaintzen gehiagi Nola, okei, okay, euro dire da Kresika, dina garestitua, bakitua Rekurtean, boziren eta Gokak izak regatzea aurra bizi modulatza Janak hai popularretan ez da ere Ez dugu katen de balde Ja, ja, ja, ja, amaitu da, bia, amaitu da Hau bizitza gogorra Langabetuarena Bona ze, botea jarriko dugu, ze? Ez, ez, ez, ez, ez, Goemotil! Igu este dira mazun botean jarri gabe kajero da jun behar zarela argudiatuta! Ez dira zara ma ba, bengoz kajero da jun? ege, eze, eze, kajase gobean dut kontu korrentea eta eh, hori da, ba, kajero gertuko dena arando dintu eron dago! Gaina betuaren oporra Izaten dira dodorra Irurik ez dira jatzeko czerwono buszarskiego Audysyna durata Langa betuadena